Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de. İnşallah əqidə barəsində əqidə insanın mükəlləf olduğu ən birinci şeydir ki, hər bir müsəlman inşallah əqidəsini bilməlidir. Qulların üzərinə ən birinci bilnəsi şey və bildikdən sonra dəvət edəcəkləri şey əqidədir. Nədir əqidə? Əqidə sözünün lügəti mənası ərəb dilində tərcümədə aqədə feylindən törüyür. Nə isə bərkitmək, bağlamaq, bir şey bir şeyə düyün vurmaq mənasını verir. Şəriətdə mənası isə istilahı mənası isə eşitərlər inşallah. Allah razı olsun, telefonları bəhsəsiz qoyun inşallah. Qardaş istəyir kesin olsun. Yox, yox, inşallah işlədirəm hocam. Əqdənin inşallah şəriətdə istilahda mənası ondan ibarətdir ki, alimlər deyirlər ki, əqidə o şeylə o şeyə deyilir ki, əl-əqidə şey'ullazi la yaqbalu şək. Şək qəbul etməyən şeyə əqidə deyilir. Bir şey ki, şək qəbul etmir, o şeyin adı əqidədir. Əqdənin mövzusu nədir? Hər bir şeyin mövzusu var da, düzdürmü? Əqdənin mövzusu imanın altı dənə rukunudur. Hansı ki, Quran və sünnətdən çıxarılıb ki, bu altı rükuna iman gətirmək vacibdir. Allaha iman, mələklərinə, kitablarına, ahirət gününə, qəza və qədərə bunlar əqdənin mövzusudur. Həmsinin əqdənin mövzusu tövfiddir. Tövfid nədir? tövhid e, Allah ibadətə təkləşdirmək yəni <clears throat> tövhid ibadətlərin nə qədər ki ibadət var, Quran və sünnətdə varid olan. Onun istənilən bir növünü vacib oldu, müstəhəb oldu Allaha yönətmək. Əqdəm mövzusu həmçinin tövhid deyil. Şirk məsələləri deyil, iman küfür məsələləri. Bu əqdəm mövzusudur. Bunu örgənmək e, bilmək hər bir müsəlmana vacibdir. Əqidəsini bilmək hər bir müsəlmana vacibdir. İmam Şafi rahiməhullah deyir ki, Əl-ilmu ilmən. Elm iki elmdir. Elmul ammə və elmul xassa. İmumi təbəqənin elmi və xüsusi təbəqənin elmi. İmumi təbəqənin elmi əqidədir. Hansı ki, onun hökmü fardlı ayındır. Hər bir müsəlman bilməlidir əqidəsini. Ancaq e, ikinci ki, İmam Şafii deyir, elmül xasda xüsusi təbəqənin elmi, o əqidədən aşağı, əqidədən başqa bütün şəri elmlər, təfsir, fiqh, sonra qrammatika, tarix, bunu örgənmək isə fardul kifayədir. Yəni, ümmətin bir qismi bunu bilir, alimlər bunu bilirlər, bu ümmətin digər qismi isə həmən alimlərdən bu məsələləri örgənirlər. Yəni İmam Şafinin bölgüsünə görə birinci ki, bölüm elmül ammə, ümumi təbəqənin elmi, bunun hökmü fardul ayındır, hamının elmidir, onu hər bir şəhət bilməlidir. Hər bir müsəlman bilməlidir. Allah subhanət hala Yusuf surəsində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və xitabən deyir ki, qul hədihi səbili, de ki, bu mənim yolumdur. Ad'u ilallahi alə basirətin. Mən Allaha bəsirət üzrə çağırıram. Ənə və mən ittəbəən. Mən və mənə tabi olanlar. Yəni, ayətdə Allah subhanətələ Peyğəmbərə əmr edir ki, de ki, mən və mənə tabi olanlar Allaha bəsirət üzrə çağırırıq. Ayətdə Allah subhanətələ öz rəsulunu və ona tabi olanları vəsf edir ki, bu Peyğəmbər s.ə.v və ona tabi olanlar bəsirət üzrə çağırırlar. Təfsirində İmam Tabələ deyir ki, Ələ basirətin, bəsirət üzrə, yəni yəqin ilmin minlik, məndən olan yəqin bir elmlə yəni Peyğəmbər s.ə.v və onun davamçıları bu ayətə görə vəsf olunur ki, yəqin bir şəkildə dəvət edirlər. Ona görə də müsəlman etdiyi dəvətdə birinci başlanğıcı əqidə olmalıdır. Əqidə də şək qəbul etməyən bir şeydir, onu bilməlidir. Bildikdən sonra dəvət etməlidir. Bunun üçün nə etməlidir müsəlman? Ən birinci elm tələb eləməlidir, öyrənməlidir. Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam deyir ki, tələbul ilm fəridətun alə kulli muslim. Elm tələb eləmək hər bir müsəlmana fərzdir. Yəni, hər bir müsəlman elm tələb eləməlidir. Örgənməlidir və tələb elədiyi elmin də əvvəli başlanğıcı əqidə olmalıdır. Əqidəsini örgənməlidir. Və başlanğıca elmi öyrənməyə girişən insan da ən birinci hər bir işdən əvvəl, ibadətdən əvvəl insan gərək ixlaslı ola. Əməlində, şəriəti öyrənməsində ixlaslı ola. Allah subhanətələ ayətdə deyir ki, Fə'budilləh muhlisənləhuddin. Allaha ixlas ibadət edir. Yəni, elm tələb eləyən insan da, elmə girişən insan da ixlaslı olmalıdır. İxlas nədir? İxlas, ixlasın tərifində alimlər deyirlər ki, الإخلاص إخلاص تخليص النية والقصد min kulli garadı dünyavi. İxlas insanın niyyətini və qəsdini bütün dünyavi məqsədlərdən təmizləməsi deməkdir. Yəni, insan ixlaslı olmalıdır. Yəni, elm tələb eləyən insan, elm öyrənən insan, dəvət, dəvət edən insan ixlaslı olmalıdır ki, etdiyi əməldə yalnız Allah rızasını qəsd eləməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən ibtəqə əl-ilmə ليباه به العلماء أو يمار به السفهاء أو تقبل أفئدة الناس إليه فإلى النار kim elm tələb edər ki, alimlərin qarşısında övünsün və yaxud da avam insanları ələ alsın, səfihlərə ələ alsın, əv tuz vələ əfidətün nəs iləyik və yaxud da insanların faydasını özünə çəksin fə ilənlər. Peyğəmbər s.ə.v. ki, o şəs cəhənnəmdədir. Yəni, elm tələb edən insan ən birinci ən birinci diqqət yetirəcək şey niyyətidir. İxlaslı olmalı inşallah. Başqa da inşallah nəsə bir əqidə sualımız azız olsa çalışaram ki, daha verin. Allah razı olsun. Bugünkü, bugünkü mövzu belədir ki, <clears throat> insanlar ləhvə yaxşı başa düşürlər. Hansı insanlar ki, yaxşı başa düşürlər? Hamımızda çox, çox nə qədər adam var ki, ibadət edib saat, Allah ibadət edir. Özü də şirk eləmir, yəni. Amma şirk əhlinə çox vaxt xətadan dolayı bilmirlər də. Elə bir ki, bunlar şirk edirlər, bunlar cahil müsəlmandır. Və yaxud bunlara haqq çatmayıb, belə. Biraz elə belə bu məsələdən bir balaca vaxt olsa danışaq. Şirk tövhidin əksidir. Tövhidin haqqın əksi batildir, tövhidin də əksi şirkdir. Əgər bir insan Allah subhanətə alə şərik qoşursa, o ən ağır cinayəti işləyən adamdır, ən ağır müdrimdir. Çünki Allah subhanətələ onu yaradıb ki, həmən insan tək Allaha ibadət eləsin və ona heç bir şey şərik qoşmasın, o da edir. Şirk qoşur. Yəni, ən pis insandır o insan. Ən alçaq insandır ki, Allah subhanətələ ibadətdə şərik qoşur və yaxud da qoşur. Və şirklə bir yeri heç bir əməl qəbul deyil. Şirk edən insan tövbə etmirsə, o cür ölürsə əbədiyən cəhənnəmlikdir şirklə bir yerdə heç bir əməl qəbul deyil. Şirklə bir yerdə nə namaz qəbuldur, nə zəşət qəbuldur, nə həc qəbuldur. Heç bir şey, heç bir ibadət, heç bir salih əməl. Məsələn, insanlar içərisində Allaha ən haqqı ilə ibadət edən toplum peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlərin də ən sünü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün peyğəmbərlərin tərəfində xatəmül ənbiya ən üstünüdür. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və mə ərsəlnəkə illə rəhmətan lil aləmin." Səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Aləmlərə tək bir millətə gəlməyib. Peyğəmbər sallallahu Allah Allah Subhanahu taala ən haqqı ilə layiqincə ibadət edən insan olub. 23 illik peyğəmbərlik ərzində peyğəmbər 13 il Məkkə dönəmində, 10 il Mədinə dönəmində insanları İslamı təşviq edib, namaz qılıb, nafilə ibadətlər edib. Mədinə dönəmində 10 il ərzində 64 dəfə müharibə edib müşriklərlə. Yəni, bütün o boyda çox sayılı ibadətlərinə baxmayaraq, Allah subhanətələ Zümər surəsində 65-ci ayətdə deyir ki, وَلَقَدْ اُوْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sənə və səndən qabaqçılara vəhy olunub ki, لَاِنْ əşrəkdə əgər şirk qoşsan, لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ Sənin mütləq bütün əməllərin başa çıxacaq. وَلَتَكُنَنَّ مِنَ xasirin və mütləq ziyana uğrayanlardan olursan. Allah subhanahu ayətdə Peyğəmbər s.ə.v özünü hədəliyir. Sənə və səndən qabaşlara vəhiy olunub ki, əgər şirk qoşsan, və lə in əşrəfdir, yəni sən şirk qoşsan, mütləq əməllərin boşa çıxacaq. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in əməlinin çoxluğu başqa insanların əməlindən çoxdur. Ancaq ona baxmayaraq Allah subhanahu onu belə hədəliyir ki, şirk etsən, sənin bütün əməllərin boşa çıxacaq. Və yaxud da Allah subhanahu başqa ayətdə deyir ki, Zəlikə hudallah yəhdi bihi mən yəşə min ibadihi. Bu Allahın hidayətidir. Qullarından istədiyini ona yönəldir. Və ləv əşrəku əgər şirk qoşdalar, ləhəbitə ənhum mə kənu yə'məlun. Yəni şirklə bərabər heç bir əməl yoxdur, heç bir şey qəbul deyil. İnsan ən birinci tərk edəcəyi şey şirk, ol, şirk odur ki, onu tərk edir, İslam'a girsin. Peyğəmbər s.ə.v Məkkədə müşrik toplumu dəvət edəndə onlara deyirdi ki, qulu la iləhə illallah tuflihu, la iləhə illallah deyin, necət tapın demirdilər, dayanırdılar. Səbəb nə idi? Mənasını bilirdilər. Bilirdilər ki, la ilə illallah nə mənaya gəlir. Ona görə demirdilər. Onların la ilə illallahın mənasını başa düşməyinin dəlli nədir? İki dənə bunun şeyi var, səbəbi var. Birinci, ərəb olmaqları. ikinci Allah subhanətə alanın ayətlə xəbər verməyi. Ərəb olmaqlarının səbəbi odur ki, Allah subhanətə ala Fussilət sürəsinin əvvəlində deyir ki, kitabın fussilət əyətuhu Qur'anən ərəbiyyən li qovmin yəhləmun. Kitab, Qur'an olaraq ərəb dilində bilən qövm üçün təfsilatlı şəkildə verildi. Bilən qövm üçün təfsirində məsələn İmam Bavi deyir ki, liqovmun ya'ləmun, yəni ərəb dilini gözəl bilirdilər. O mənanı verir, ərəb dilini bilənlər üçün. Və həmçinin başqa şəriətlə bunun dəlili ki, bunlar doğru səhih başa düşmüşdülər. Peyğəmbər s.ə.v onlara la iləhə illallah demirdilər. Cavabında deyirdilər ki, Allah Subhanahu Sad surəsində deyir ki, "Əcələ əlihətə ilahən vahidən" O bütün ilahları bir ilah etdi. Yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. "İnnə hada leşeyun uca" bu təəccüblü bir şeydir. Yəni, bir insana deyirsən, lə ilə illallah, cavabında sənə desə ki, sən bütün ilahları bir ilah mı etdin? Bu dəlildir ki, artıq o doğru başa düşüb. Məsələn, indi başqa, başqa birisinə deyilən ki, deyilən lə ilə illallah, deyilsin lə ilə illallah. Düzdürmü? Ancaq mənasını başa düşməyibsə, boş-boşuna dedisə, faydası yoxdur, çünki doğru başa düşməyib. Sən ona nə deyirsən, onu başa düşməyib. Kəlmənin lə ilə illallah kəlməsinin üzərində iki dənə mühüm şey var. Bir, mənası bilən insan. Dinə girmək üçün <coughs> birinci lazımdır ki, onu gətirən insan mənasını bilsin. İkinci isə tələbini əməl etsin. Bu iki dən şey olmadan heç bir kəs müsəlman ola bilməz. Birinci mənasını bilməlidir. Çünki şəhadət gətirdiyi şey bilsin ki, nəyə şəhadət gətirir. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə fatavasında deyir ki, "Və şəhadətu la budda fiha min ilmi şahid və nutquhu və bayanuhu la yahsul maqsudu şahada illa bi hadhihi al-umur." Şəhadət kəlməsində şəhadət gətirənin şəhadətin nə mənaya gəldiyini bilməsi və onu nitq etməsi labiddir, yəni qaçılmaz bir şeydir. Bunsuz şəhadət ortaya çıxmır. Şəhadət şə şahidlik deyil. Yəni, insan dediyi şeyin mənasını bilməlidir. Allah subhanət hələ ayətdə deyir ki, Zuxur surəsində وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ əşşəfəə Ondan başqa dua, dua edib sardıqları şəfaət etməyə malik deyirlər. İllə mən şəhidə bilhəq və hum ya'ləmun Yalnız haqqa şəhadət gətirən toplum, hansı ki onlar bilirlər. Nəyi bilirlər? Təfsirində təfsirçilər deyirlər ki, şəhadətul haqq la ilahe illallahdır. Və hum ya'lamun və onlar bilirlər, yəni həqiqətə mə şəhidu bihi. Şəhadət gətirdikləri şeyin həqiqətini bilirlər. Yəni şəhadət gətirən insan gətirdiyi şeyin həqiqətini nə, nə dediyini bilməlidir. Ən birinci mühüm budur. Kəlmənin mənası bilinməlidir. İnsan şəhadət gətirən nəyə şəhadət gətirir? Mütləq bilməlidir. yəni başqa bir şey də şirki tərk eləməlidir. Tələbi var. Kəlmənin tələbi var. Kəlməni deyən insan şirki tərk eləməlidir. Məkkə müşriklərinə deyiləndə ki, Lə ilə illallah demirdilər. Deyirdilər ki, Və izə qilə ləhum lə iləhə illallah kənu yəstəkbirun. Onlara lə ilə illallah deyən təkəbürlüyü göstədirdilər. Demirdilər. Çünki bilirdilər desələr, mütləq şirki tərk eləməlidirlər. Və ardınca deyirdilər ki, Saffat surəsindədir bu ayətlər. 35-ci ayətdə Allah subhanətə deyir ki, Və izə qilə ləhum lə iləhə illallah yəstəkbirun. Onlara lə iləhə illallah dedikdə təkəbbürlük edirlər. Demirdilər, üz öndərirlər. Ardınca gələn ayətdə Allah subhanətə deyir ki, 36-cı ayətdə və yəqulunə və deyirlər ki, əinnə lətəriku əlihətinə lişəirin məcnun büt ilahlarımızı məcnun bir şairə görə tərk edək. Yəni, bu, da, bu ayət də dəlildir ki, onların başa düşməsi fəhmi, məhkəm üçlər, fəhi idi. Çünki birinci, deyil, birinci ayətdə Allah subhanətələ deyir ki, onlara lə ilə illallah dedik ki, təşəbbüllük göstədirdilər. Ardınca gələn ayətdə deyir ki, onlar deyirdilər ki, əinnə lə təriku əlihətinə, ilahlarımızı tək edək? Deməli, doğru başa düşdülər. Bilirlər ki, kəlmə bunlardan ilahların tərk edilməsini tələb edir. Ona görə də demirdilər, dayanırdılar. Dedim mi? Deməli, Məkkə müşrikləri ilə ilə illallah başa düşmüşdülər, səhih. Doğru başa düşmüşdülər. Şirki tərk etmirdilər, tələbinə əməl etmirdilər. Dedim, müşrik olaraq qalırdılar. İndi başqa bir qövm, ərəb olmayan bir xalq, şirki tərk eləmir. Heç mənasını da doğru başa düşmür. Yəni, əgər Məkkə müşrikləri bu iki səbəbdən birinə görə müşrik oldusa, şirki tərk eləmədiklərinə görə. Ancaq ikinci bir qövüm, başqa bir qövüm heç mənasını doğru başa düşür. Bu ikinci qövüm daha haqlıdır ki, Məkkə müşriklərindən. Müşrik olsun. Məsələn, Məkkə müşrikləri də deyirdilər ki, biz İbrahim Aleyhisselamın İsmail Aleyhisselamın dinindəyik. Kəşf-ü Şübhət, Muhammed ibn Abdullahabın risaləti var, Kəşf-ü Şübhət. Onu indi Saudi Ərəbistanda dini işlər nazırı var. Vazir Şiunul e, Avqaf, vakıflar və din işləri naziri var, Salih Alişe. Kəşf-ü Şübhəti şərh edir, orada Məkkə müşrilərindən danışır. Deyir ki, bir kitaba işarə edir, deyir ki, belə bir kitab var, Ədiyanul Ərəb Qabdəl Bəhs, Peyğəmbərlikdən qabaq ərəblərin dinləri xüsusən də Qureyşin din nə idi, nə, nəyə etiqad edirlər, onların etdiyi əməllər nə idi. Orada qeyd edir ki, şeyx Məkkə müşrikləri də rükü edirdilər, səcd edirdilər. Onların da özünə məxsus sədəqələri var idi, heyvandan olan sədəqələri və yaxud da başqa sədəqələri. Onlarda da validə, valideynə yaxşılıq eləmək, onlar hamısını ibadətdən sayırlar. Məkkə müşrikləri hətta qadınları ilə yaxınlıq edəndə cənabət qüsul alırlar, cünub olduqda qüsul alırlar ki, cünub vəziyyətdə rükü səcd etmək olmaz. Yəni onlarda da əməllər var idi. Ancaq şirkləri ilə bir yerdə qəbul olmurdu. Peyğəmbər sallallahu ona görə gəldi ki, o şirk ortadan qalxsın. Və yəni Allah Subhanahu deyir ki, "Qatiluhum hatta la takuna fitne və yakuna din kulluhu lillah." Onlarla din tam Allah'a aid oluncaya qədər və fitnə ortadan, yəni şirk ortadan qalxıncaya qədər döyüşün. Şirkə görə dava bütün peyğəmbərlərin davası şirkdir. Yəni bir qövm şirk edirsə, özünə müsəlman desin, ya hansısa bir şəriətdən, İslamdan olan salih bir əməl etsin, kəsərli deyil. Sual vermək olar axı. Olar. Günümüzdə məsələn bu da insanlar var ki, bəzi insanlar qorxmaz, sağ və ya ölü. Deyirlər ki, məsələn, əli idi, sağ və ya ölü. Mən məsələn bu vasitə Allaha yaxınlaşıram. Və bu mənə kömək edir, uşaq verir, nə nə. Qızım üstəcədə mənə kömək edirsə, məsələn, əqidəmizə var da bu da hal-hazırda. Bu əqidə əxir müşrikdə, tamam, o insan özü müsəlman deyil. Bu nəzər doğrudur əxir. Yəni özün insanın özün, özünə müsəlman adlandırması Ancaq eyni vaxtda da Allahdan başqasına ibadət etməsin. Biz bunun sözünə etibar edəcək, yoxsa əməlinə? Əməl. Əməlinə etibar edəcək. Nəyə görə? Çünki biri zina edir, məsələn. Deyir ki, zina etmirəm mən. Düzdür Biz onu deyirik, yox, sən zinakar deyilsən. Çünki sən deyirsən, axı, mən zina etmirəm. Bu, məsələn, nikahdır. Adını dəyişib. Düzdür Və yaxud da biri qeybət edir. Mən görürəm, qeybət edir, söhbət edirəm. Mən də oturum orada qeybətinə qulağını deyim ki, kişi demiş ki, mən qeybət edirəm, bir söhbət edirəm. Düzdürmü? Və yaxud da ələfkar var burada, deyir Peyğəmbərə. Deyə bilərsən Peyğəmbərsən. Özünə Peyğəmbər deyir, deyərsən Peyğəmbərsən kafir olarsan həmən. İndi insan Allahdan başqasını ibadət edir, deyir mən müsəlmanam. Düzdürmü? Usul fiqh qaydasında deyilir ki, əl-əsməu la tuğayyiru həqaiq. İsimlər həqiqətləri dəyişmir. Yəni bir həqiqət ortaya çıxıbsa, həmən ortaya çıxan həqiqətin adı, ismi onun həqiqətinə ziddirsə, həqiqətinə də götürülür, ad götürülmür. İnsan deyir ki, müsəlmanam. Onda Allahdan başqa nə ibadət edir? Müsəlman deyəcəksən, onu deməyəcəksən. Əhsən gülüyyəti bənzərəm. Hətta o insan desən ki, sən suxan belə etmə. Əxi, <laughs> hətta olsa desən belə etmə. Belə etsən, son şüşədə olasan. Məsələn, Allah, Allah sənə belələrini cəhənnəm hələləyir. O da yox, subhanallah, mən belə görmüşəm. Hə. Problem yox, mən belə deyirəm, başa düşürsən. Allah subhanət hələ ayətdə deyir ki, Ərəb surətində 30-cu hə? ayətdə deyir ki, Fəriqən hədə, bir firqə hidayət oldu Və fəriqən həqqə aleyhimə dalələ. Bir firqə isə azğınlıq onlara haqq oldu. Və innəhum ittəxədu şəyatinə əvliyə min dunilləh. Və onlar Allahı qoyub şeytanları özlərinə dost tutdular. Və yəhsəbunə ennəhum muhtədun. Özlərinin isə hidayətdə olduğunu hesab edirlər. Bizim ayətə görə İmam Tabari təfsirində deyir ki, e, insan bu dünyada özünü hidayətdə hesab edə bilər, hidayətdəyəm. Ancaq Allah qatında şeytanın dostudur. Düzdürmü? Bu dünyada özünü hesab, budur hesab edir. Və yaxud da başqa ayətdə Allah subhanət hala deyir ki, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَوْ şeytana. Kim rəhmanın zikrindən üz döndərərsə, ona bir dənə şeytanı dost edərik. فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Onlar bir-birinin dostu olurlar. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ Şeytanlar onları doğru yoldan azdırar. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar da hidayətdə olduqlarını hesab edərlər. Deməli, insan hidayətdə olduğunu hesab etdiyi halda şeytanla dost ola bilər. xafa ola bilər. Yəni, Məkkə müşrikləri deyirlər ki, biz İsmailin, İsmail İbrahim Peyğəmbərin deyil. Peyğəmbər s.ə.v onların o sözünə etibar etdi mi? Etmədi. Şişlərinə etibar etdi. İndi sən gəlmirsən zaman deyir ki, başqa bir xalqdır. Deyir ki, biz müsəlmanıq və Məhəmməd Peyğəmbərin ümmətindənik. Onda şirk edirlər. Neyiniyək? Əgər sən tərk etdin bu şeyi, müsəlman olmalarına dayansan, ən birincisi sən bütün peyğəmbərlərin yoluna müxalif olacaqsan, Qurana müxalif olacaqsan, həm də ağla da müxalif olacaqsan. Səhi, səhi normal ağıl bunu qəbul etmir. Yəni bir insan beqeyrət olduğu halda desən ki, mən qeyrətliyəm. Düzdürmü? Sana deyəməz, sən yox əziz deyirsən. Belə şey yox. Həm ağla ziddi, həm Qurana ziddi, həm sünnətə ziddi. Ayətlər də bunu göstərir ki, yəni insan özünə müsəlman desin, ancaq Allahdan başqasına ibadət eləsin. O da şirk edir. Bilmir, etdiyi şirkin şirk olduğunu bilmir. Və yaxud da ən əsas şeylər şübhələrdir. Ona çatdırıb demək lazımdır. Deyəndən sonra müşrik olacaq. O şeydə Türkiyədə bir tələbə bir məşhur bu müasir irza şeyxlərindəndir. Deyir ki, xalq, Türkiyənin xalqı deyir, müsəlmandır. Tələbə ona sual verdi. Şeyx, bunlar Allahdan başqasına ibadət edirlər axı şirkətlər, deyir, düzdür, şirkətlər. Deyir, indi mən bunlara müşrik deyim, yox, deyir, yox, çatdır sonra. Deyir, indi mən çatdır, çatdırandan sonra deyə bilərəm. Deyir, bəli, get də gedən bu şirkət sonra deyə bilərəm. Deyir, onu çatdırmırım. Deyir, niyə? Deyir, elə müsahiban qalb vardı, belə yaxşı. <laughs> sən hüccət çatdırmanı ziyan edirsən. Müsəlman idilər, sən getdin onlara dedin ki, bu şirkdir və sən ziyan elədin ki. Müsəlman olaraq qalmışdılar da, qoy çatdırma müsəlman olaraq da qoy yaşasınlar. Ona görə İmam Şafii deyir ki, əgər cahillik üzr olsaydı, cahillik üzr olsaydı, cahillik elmdən xeyirli bir şey olar. Çünki bilmirəm, yükümlü deyiləm. Biləndən sonra məsuliyyət daşıyıram. Yəni, və yaxud da çatdırmaq lazımdır, məsələn. Allah subhanət hələ bəyinlə surətində, bəyinlə surəti var, qısa əmməcüz axırda. Birinci ayətində deyir ki, Ləm yəkun illədiyinə kəfəru min əhlil kitabı vəl müşrikinə munfəkkinə həttə tə'tiyəhumul beyinə kitab əhlinə olan kafirlər və müşriklər beyinə onlara gəlməmiş öz batillərini buraxmadılar. Dedim, yəni ayətin üzərində, indi adi, biz, adi bir insan ayətin üzərində bunun yəni dərinə qədər fikirləşib, buradan lazım olan şeyi çıxarda bilmədi. İbn Teymiyyə bu ayəti təfsir edir, Bəyin Nəfrətinin birinci ayətini. Deməli, ayətdə diqqət, diqqətlə fikir versən ayəti. Allah subhanətə deyir, kitab əhlinə olan kafirlər. Və müşriklər batillərini buraxmadılar beyinə gələnə qədər. Beyinə Muhammed s.ə.v. yəni risalə gələnə qədər. Allah s.ə.v. deyir ki, hətta tə'tiyəhumul beyinə, hətta gəlməyib elə. Gələnə qədər buraxmadılar batillərini. O buraxanlar kimdir? Buraxıb İslamı qəbul edənlərdir. Allah s.ə.v. deyir, onlar batili buraxmadılar Muhammed s.ə.v. gələnə qədər. Ancaq ayətin əvvəlində onları nə adlandırır? Kitab əhlində olan kafirlər və müşriklər. İbn Teymiyyə bu ayətin təfsirində deyir ki, İsmu şirk, şirkin ismi yəsbutu qablər risalə. Risalətdən qabaq sabitdir. Liənəhu yüşriku bi rabbihi və ya'dilu ləhu. Çünki hər bir halda şirk qoşur, Allaha kimsə tay tutur. Deməli, ism yerindədir. Sadəcə olaraq şirk əhlini, şirk əhlini, yəni e, cəza əhkamları var, həm bu dünyada, həm axirətdə. Bir Allahdan başqasına şirk edən insan birbaşa cəzalandırılmır, nə bu dünyada, nə də axirətdə Çünki Allah subhanət hala deyir ki, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Rasul göndərməmiş biz əzab vermirik. İnsan əgər Allahdan başqasına ibadət edir, şirk edir. Rasul hüccət ona iqamə etməmiş, onu öldürmək olmaz. Yəni, ona, Peyğəmbər s.ə.v dövründə, Raşidi xəlifələrin dövründə sahabələr gedirdilər, futuhatlar gedirdi ki, İran, Rumlular, Azərbaycana qədər gəlib çıxmışlar. Girib xalqı, şirk əhli qabağına çıxan qoşunu onlara bəyan etməmiş, elçi göndərib yazılıb surətə nəyə görə gəlmişik? şirki tərk eləməz. Onu etməmiş heç kimi öldürmürlər. Ona görə yəni ki, hüccətdən qabaq cəza yoxdur. Ancaq hüccətdən qabaq isim var. Ayətlərə görə. Allah subhanət hala deyir ki, Cümə surəsinin ikinci ayətində Huvəl-ləzi bə'ətə fil ummiyyinə rasulən minhum yətlu aleyhim əyətihi və yüzəkkihim və yuallimuhumul kitəbə vəl-hikmə və inkəlun min qabl ləfi dalalim mubin. Ümumi ərəblərə öz üzərlərindən rəsul göndərən odur. Rəsul onları təmizləyir, onlara hikməti öyrədir. Hansı ki, onlar ümumi ərəblər bundan qabaq açıq aydın azğınlıqda idilər. Gördün, rəsuldan qabaq onları altın adlandırır Allah Subhanahu Azğınlıq ismi yerindədir. Və yaxud da Taha surəsində Allah Subhanahu taala Musa əleyhissalam əmr edir ki, "İzhab ilə Firavuna, get Firavunun yanına." Nəyə görə gedib ona hüccət çatdıracaq idi ki, sən e, Rəbb deyilsən. Tövbə saracaq idi. İzhəb ilə Firəvnə innəhu tağa. Get Firəvnın yanına, o tağa. Həddaşıb, tağutdur. Musa əleyhissalam Allah subhanətələ əmr edir, get. Hələ getməyib, gedəcək. Ancaq Musa əleyhissalam onun yanına gedib çatmamışdan qabaq Allah subhanətələ deyir ki, o tağutdur. İsmi yerindədir. Ancaq Musa əleyhissalam yetdi ona çatdırdı. O da qəbul eləmədi. Mübarədə apardı, apardı, apardı. Axırda Allah subhanətələ onu dənizdə məhv elədi. Düzdürmü? Deməli, əzab Musa əleyhissalam gəlməmiş, Allah subhanət hələ Fironu cəzalandırmadı. Ancaq ismini verdi. Dedi ki, İzhəb ilə Fironu inna utağa. Get Fironu yama həddaşıb. <coughs> yəni, bu ayətlər göstərir ki, Allah subhanət hələ ismi şeydən qabaq, hüccətdən qabaq ismi verir. Ancaq cəza hüccətdən sonra olur. Yəni, o ki, qaldı ahirətdəki ədaba, yəni əgər şirk qövm, şirk idir yaşayıb bilmədən ölüb gediblərsə, odur. Ahirətdə onların halı nə olacaq? Onun üzərində əhl-i sünnət alimlərinin ixtilafı var, böyük bir ixtilaf var. Əbu Hanifəyə görə, İmam Nəvəviyə görə, İmam Qurtubiyə görə şirk əhli əbədiyən zəhənnəmlikdir. Məsələn, o çatıb çatmayıb. Qurandan dəlillər gətirirlər. Deyirlər ki, məsələn, Allah subhanət hala deyir ki, Ləv alim Allah fihim xeyran lə əsməhəm. Allah onlarda bir xeyr bir təydə işdirər. Başqa qrup alim, məsələn, İbn Teymiyyə, İbn Qeym, İbn Kəsir və Nad uləması, Nad alimləri, başda Muhammed ibn Abdülhab olmaqla, onlar deyirlər ki, yox, beləsi biri şirk edib müşrikdir. Sadəcə olaraq ahirətdə imtihan olunacaq. Və dəlillə əsaslanırlar. İmam Beyhəqidə bir dənə hədis var. İbn-i Qeym bu hədisi səhih deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dörd nəfər qiyamət kimi imtihan olunacaq. Hərim, qoca, çox qoca olan, ondan sonra əsam, kar olan, uşaq olan və racülün mətə fil fitrə, fitrətdə ölən kişi. Buna dayanaraq deyilər ki, qiyamət üçün imtihan olacaq. Sonra başqa hədislər var ki, Peyğəmbər göndərəcək Allah subhanət hala. Bütün o insanların hamısı bir yerə yığılacaq, imtihan edəcək onları. Ancaq o birisi alimlər də buna müxalif olub deyirlər ki, hədis zəif, bu hədislər zəifdir. Çünki ayətlərə ziddi qəbul eləmirlər. İxtilaf da ahirətində. Allah bilir doğrusunu. Yəni, ahirəti ilə biz yükümlü deyilik. Ancaq bu dünyada, dünya əhkamlarında Allahdan başqasına ibadət eləyənin müşrik müamiləsi ona tətbiq edilib edilməməsində əhlüsünnə taliblər ixtilaf eləməyib. Bu 30-40 ildən bəri müasir dövrdə o insanlar var, çıxıblar, şirki bəziyiblər, üzrlər gətiriblər, aidət olmayan hədisləri hədisləri yığıblar, üzrlər düzəldiblər, çox belə şeylər var və onlara cavablar da yazılır. E, müasir və bunlara da Saudiyada bir şeyh var, Ali Əl-Xudeyri. Çox yazıb bunlar haqqında, bu şirki bəziyənlər haqqında ki, yəni pişik cəhəlləm fərman deyənlər haqqında, bunlar, bu ixtilaf olmayıb bundan qabaq. Məsələn, Əbu Hənifənin özü, Əbu Hənifə Rahiməhullah İbn Teymiyyə İmanul Ofsadda, İmanul Ofsadında kitab var. Orada İrqa əhlinin İbn Teymiyyəyə qədər 11-12 firqəsindən danışır və banilərinin adını seçir və fikirlərini, imanla bağlı fikirlərini deyir. Məsələn, o 12 dənə, 11 dənə qrupun içərisində Əbu Hənifənin adını da zikr edir ki, Əbu Hənifə küfədə olub, şeyxi flankət olub, deyib ki, imam e, dildir, qəlbdir, əməl imandan deyil. İman artır, ancaq azalmır. Quranda artmağına dair dəlil var, azalmağına dair yoxdur. Onu da irdə əhlindən sayır. Ancaq İbn Teymiyyə yenə qeyd edir ki, bu bütün irdə əhlinin firqəsinin içərisində heç birini təkfir eləmirlər tələblər. Bir dənə Cəhəm bin Safvandan başqa. O birincidir, yəni ən şiddətli olan olub, özbəy olub. Deyib ki, iman bilməkdir. Kim bilir ki, Allah var, mömindir. Küfür bu. Allah subhanahu teala deyir ki, "Əlləzina ətəynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum." Kitab verdiyimiz kəslər onu yəni Muhammed sallallahu oğlanların tanıdıqları kimi tanıyırlar. Dedim, o da deyir ki, bilmək, tanımaq imandır, küfürdür. Onu İranda vaxtindən edam edirlər. Tövbə sarılar, tövbə etmək edam edirlər. Onu təkfir edirlər tərəflər. Ancaq ondan qalanlarını təkfir eləmirlər. İrza əhlinin başqa iman mövzusunda müxalif olanları təkfir eləmirlər. Ancaq indi bu müasir dövrdə o, o, o irdə əhli şirkdə ixtilaf eləməyib əhl sünnətlə. Şirkin bu dünya əhkamında üzrlü olub olmasında ixtilaf eləməyiblər. İxtilaf müasir dövrdə edən, müasir dövrdə tutaq ki, deyirsən, deyirsən ki, filan kəs şirki bəzəyir, deyirsən özü də müşrikdir. Şeyx Təmiminin Navaqid İslamın sünnətinə düşür. Müşriklər təkfir eləmir. Sənə deyir ki, necəsən murdə deyirsən, murdəyə kim təkfir eləmir? Bu cəhmiyyət deyil. Belə alladırlar insanları. Cavabı da ondan ibarət ki, əvvəlki irzə əhli imam mövzusunda ixtilaf eləmirdi. Şiş mövzusunda ixtilaf eləmirdi. Əbu Hənifənin özü İbn Teymiyyə deyir ki, ircə əhlinin bir qrupu adını çəkir Əbu Hənifənin. Ancaq ona baxmayaraq Əbu Hənifə əhl-i sünnət alimləri hamısı ona qəbul ediblər elminə, təqvasına görə, yəni müctəhid alim olub, dörd məhzəbin birinin banisidir. Hamılıqla qəbul olunan bir insandır. Ancaq Əbu Hənifənin şirk mövzusuna gələndə Əbu Hənifənin şirklə bağlı məsələn deyir, bir qul şirk edirsə, nə dünyada, nə də axirətdə bunun deyirdir yoxdur, cahillikdir yoxdur. Düzdürmü? Yəni ona görə əvvəlki ircə əhlindən indi indiki murciyatul asr deyilir. Əsri müşriki vəziyənlər fərqlidir yəni. Onlar əvvəlkilər imam mövzusunda ixtilaf ediblər, təkvir olmayıblar imam mövzusunda.